Aleksandra Solženicina, ruskoga književnika i dobitnika Nobelove nagrade za književnost. On je bio dva desetljeća u sovjetskim o, radnim logorima smrti u Gulagu. Nevin, odnosno čak ću reći da nije bio nevin, jer je bio komunist. Kao komunist je završio u sabirnom logoru, i u savjenom logoru je postao antikomunist. Onda je postao nevin, znate, kad je postao antikomunist. I on reče ovako, kao prvo, ne živite s lažima. Dakle, to vrijedi i za hrvatski narod i za hrvatsko društvo. Ne živite s lažima. To vrijedi za sve one snage koje lažu, pa i za Plenkoviću režim. Ne živite, ne živite lažima. I Aleksandar Solženjica reče još ovako. Naime, on je dao uputu za uporabu kako jedno društvo može prepoznati e, je li sustav u državi u kojoj živi komunistički ili nije. I on je to ovako definirao. Veli, komunističko društvo je kada se u tom društvu nevini šalju u zatvor, a kriminalci štiti.